President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. This middle aged garment manufacturer got the only filmed evidence of the assassination. Vajon a titkosított iratok magyarázatot adnak a ma bizonyos nap történéseire? JFK, a gyilkosság. Premier november 19-én vasárnap a Viaszat Historin.